Regis, eh, eneriz egunan? Egunan. Larun batuntan iraganen da, miagitzeko Zerfraider Fundazioan Eusko Ekimenak antolatzen duen elkarten eguna. Orduan, menturaz, Regis, larun batuntako eh, eguna ipatu haintzin, egiten aldugu eh, bilan bat Euskoaz, zu Euskal Monetako langilea zira. Zertan da Euskal Moneta hori gaur egun, astapeneko progresio hori atxikia izan da? Bai, be ehm, badila lau mila eh, erabiltzaile, uh, mila eta iluleun eh, profesional, eta hogeita ama ilu uh, etxea, eta euskal elkargoa ere uh, kide da. Eta badakigu adibidez, zonbat diru mugitzen den? Bai, laster gainituko ditugu uh, ilu milioi eta mm, bosteun mila. Ze epetan da iru milioi mila da hasi zireztenetik edo nola kalkulatua da? Bai, hasi gira mm, duela beratzi urte zerotik eta orain... Ara. Uh, bai, iru milioi mugitzen dituzue. Bai. Zer da, hainiz da, guti da, ertaina da, zer da? Guretzat uh, hainiz da, zerren eta Europako lehen tokiko komuneta gira, orain dela la urte, orain, eta ala, hilabetero uh, eusko gero eta gehiago uh, badira, zirkulazioan, eta zeinare hon bat gutzat, eta eta baiko jada bai. Konparatzeko adibidez, Frantzian badira beste euskal moneta batzu, horiek zenbat mugitzen dute adibidez? Uh, ez askizme um, bada, bada beste bat, lionen gonet deitzen dena, eta ez dakit me gogo ba, ba dituzte uh, berreun profesional eta guk uh, milata ilu ilulehun ah, Piskabat euskoaren progresioa ulertzeko eh, nola izan da izan da astapenean hainitz eta orain piskabat estabilizatzen ari da edo beti goitiari da Bai, eh, beti progresioan da, astapenean uh, eh, begintuen eh, bieteak, pagatzeko eskoz, eta gelo biminata ama zazpian izan da esko karta, eta hori esker esko asko izan ziren zirkulazioan, eta orain ere egeran uh, esko peiekin uh, egisagoa pagatzeko, eta horregatik e, eh, eski baiko jada eta erko gero eta gehiago bat ba, egia da, biletekin hasi zirezte, ondotik karta jinda, Eusko Pei ere bada orain, zer dira ondoko hilabetetako proiektu edo erronkak? Ebe, uh, eh, elduden urtean ospatuko ditugu gule amak urteak, Entzatko gira antolatzen uh, Eusko Eguna edizio berezi bat, Dedanik finkatu dugu uh, data, e, izanen da apilaren ama bostan, uh, eh, lalumbatarekin, espeletan, merkatu uh, estarian. Edizio berezi bat uh, izanen da, dedanik hasi dira prestatzen, eta bon, gutxi gula bera, programa izanen da, goizean izanen da esko merkatu bat, uh, be, laborariekin, artisauekin, Eta gero ego uh, eh, izanen da um, Eusko Brunch, bon, konzeptu aski eh, behi bat eh, izanen da, gure zalt, elburoa da laboralien eta artisauen uh, balioa agerian uh, emaiteko. tuko ditugu haien produktuak uh, lekuan berean, beraz publikoak uh, diaten alko ditu haien produktuak uh, merkatuan, Eh, lagunekin hmm. egoerritan. Hori eusko egunaren dako, beste uh, dakit, proiektu teknologikorik dakit txekiak ere eh, egiten aldira euskoz? Txekiak uh, ez momentukotz uh, aski dugu uh, <laughs> ilu <laughs> bietearekin bai, uh, eskokartarekin eta eskopeiekin bai. bai. eta behar da zuen helburua izanen da beti bazkide gehiago atxemaitea egiteko maneran? baliatzaile gehiago? Ebe, eh bai, gu badugu uh, eh, elburu, uh, eh, elburu bat, ba, hemen dik uh, urte batzuk, elburua izanen da autonomoa izaitzea diluarekin. Uh, Zer gana du autonomoa? Ez gehiago eurorik baliatzea? Ez, uh, justu, ez, uh, ez uh, galetzea dilu publikoa. Gure elburua da bizitzea gure profesional zioekin eta partikular uh, ere. Larun batuntan, orain bai epatuko dugu, eh, izanen da beraz elkarten eh, eguna, e, partez e, iruko, euneko iruko emaitza dispositiboari esker banatu izanen da sos bat, esplikatzen alunzu, fite-fitea, euneko iruko emaitza hori zer den berriz? Bai, be, hartzen zularik zure kidez uh, euskal monetan, hartatu parko uh, elkarte bat, eta epute hau errezibituko du zure trukealen euneko irua. Eta zuretzat ez da fresarik izanen, baina zure elkarteak errezibituko du eh, sosa. Euneko, sistema hori esker. Euneko iru horre hori nok pagatzen du beraz eh, euskoak, Euskal monetak? Euskal monetak eh, pagatzen du hori. Jaz, eh, egin dugu, behoita mila euro banatuak izan ziren, aurten badakigu zonbat banatua izanen den, eta zel Bai, aurten, eh, bon, eh, dugu eh, batean, eh, sama, Eta izanen dila orten eh, kaxik uh, eh, ba, berdin ilu... Uh, eh, Durugoi bat? mila, bai. Uh, <laughs> elkarte bat. Durugoi bat elkarte, baina zama, bai. larun batean uh, salatuko duzu. Bo, amagontan hasiko da ekitaldia, errandugu Zerfraider Fondazion uh, gune hortan, ere hortan. Formakuntza txiki bat izanen da, hori da? Bai, izanen dila bi formakuntza. Lehena, eh, gaia izanen da finantzamendu ituri publiko eta pribatuak. Kami eh, uh, Barro, SIDZ kabinetik eta Patsibeli mesenazgo agentziatik eh, emanen dute. Hori, uh, eta gero izanen da uh, nik emanen dut formakuntza tipi bat uh, euneko ilu emaitza hori. Iruko emaitza bai. Justu, eh, lehen formakuntza, beraz, e, diru formakuntza hori, nori zuzendua da, nok parte hartzen aldu? Ebe, uh, elkarte batean balin eta interesatua balin bazira e, torten arko zira, gogotik. Ed, edo zoin, atik izena, izena martuta entzinetik edo nola da? Uh, bai, obeda guretzat, uh, zuetzen izaitea haintzin, eta zuri zinai maiteko, edo daitzen duzu uh, Moneta, edo uh, email bat bidaltzen alko diosu uh, eh, regis abindua elbideari. Zuri beraz, ebe goizeko amagontan hasiko da larun batean elkarten el egun hori, eusko elkarteak, eh, eusko ekimenak antolatzen duen elkarten egun hori, regis eneriz euskalmonetako langilea milesker gurekin izanik goizuntan eta insuk larun bat Hadoz, milesker, larun bat edo.